het die kaart familie getal en hulle het opgeskryf van wie sy nageslag elkeen is en aan wat er familie hy beloord. Hulle het allemaal getal wat tussen 30 en 50 jaar oud was, en hulle het opgeskryf van wie sy nageslag elkeen is en aan wat er familie hy beloord. Die kaart familie was allemaal saam 2750. Dit is de hele nageslag van kaart wat gewerkt het met die tent waar die Heere aan die Israëlieten verskyn het. Die Heere het vir Mooses gesê hy en Aaron en die leiers moet die kaart familie tel, en hulle het dit gedoen. Mooses en Aaron het ook die Gerson familie getel. Hulle het opgeskryf van wie sy nageslag elkeen is en aan wat er familie hy behoort. Hulle het allemaal getel wat tussen 30 en 50 jaar oud is, allemaal wat die werk kon doen met die tent waar die Heere aan die Israëlieten verskyn het. Die Gerson familie was allemaal saam 2630. Dit is die hele nageslag van Gerson wat gewerkt het bij die tent waar die Heere aan die Israëlieten verskyn het. Die Heere het vir Mooses gesê hy en Aaron en die leiers moet die Gerson familie tel, en hulle het dit gedoen. Mooses en Aaron het ook die Merari familie getel. Hulle het opgeskryf van wie sy nageslag elkeen is en aan wat er familie hy behoort. Hulle het allemaal getel wat tussen 30 en 50 jaar oud is. Almal wat die werk kon doen met die tent waar die Heere aan die Israëlieten verskyn het. Die Merari familie was almal saam 3200. Dit is die hele nageslag van Merari wat gewerk het by die tent waar die Heere aan die Israëlieten verskyn het. Die Heere het vir Mooses gesê hy en Aaron en die leiers moet die Merari familie tel, en hulle het dit gedoen. Mooses en Aaron en die leiers van Israël het al die leviete getel, Hulle het opgeskryf van wie sy nageslag elkeen is en aan wat er familie hy behoort. Hulle het allemaal getel wat tussen 30 en 50 jaar oud was, allemaal wat die werk kon doen met die tent waar die Heere aan die Israëlieten verskyn het. Die Levite was allemaal saam 8580. Die Heere het vir Mooses gesê hy en die ander leiers moet die leviete tel en hulle moet vir elke familie sê wat er werk die familie moet doen met die tent waar die Heere aan die Israëlieten verskyn het en wat elkeen moet dragen.